Ko katoļu paznīca māca vai nemāca? Par ticību, paznīcu un garīgumu. Klausies dienas katehēzi katru darbu dienas rītu pulksten 9 vai atkārtojumā 11. vakarā. Labdien, labdien, rādījumā arī klausītāji šeit es priesteris Jānis, un šajā dienas katehēzē mēs uzsākam jaunu tēmu, jā, ja? pārsteigums, pārsteigums, bet eh, šodien un pāris eh, dienas vai pat nedēļas veltīsim tam, lai pārdomātu par jubilējas gadu. Iespējams, esat dzirdējuši pāvests Francisks 2025. gadu izsludina par jubilējas gadu, un gatavojoties šim jubilējas gadam jau divus gadus, iepriekš pāvests ir runājis un aicinājis arī mūs ikvienu ticīgo uh, um, nedaudz iedziļināties gan baznīcas mācībā, lasot Vatikāna otrā koncila dokumentus, gan arī eh, lūdzoties un pārdomājot par attiecībām ar Dievu un veidojot tās aizvien ciešākas. Ehm, un nākošais gads, 2025. gads, ir veltīts, eh, lai svinētu šo mūsu ticību un nodēvējot šo svētceļoju, šo jubilejas gadu par cerības svētceļojumu. Um, un par to mēs arī pārdomāsim uh, šodien, un vairākas dienas uh, veltīsim tam, lai iedziļinātos tajā, ko tad pāvests uh, saka un uz ko viņš mūs aicina. Arī tu, ja vēlies iesaistīties šajā katehēzē ar saviem jautājumiem, vai varbūt tās arī ar savām pieredzēm par uh, tēmām, par kurām runāsim, tad pilnīgi droši nebaidies, nekautrējies, uzdod jautājumus vai padalies ar savu pieredzi, jo tas varētu palīdzēt arī nedaudz citādāk paskatīties uz tematikām, par kurām tad arī plānojam runāt šajās katehēsēs. Telefonu numuri atgādināšu īsiņā 266, 77, 272, bet zvanām 67, 969, 131. Nu jā, Eh, un eh, man gribas tā varbūt tā sākt šo dienas katehēzi ar nelielu tādu kā paskaidrojumu par eh, jubilejas gadu, pirms mēs ķeramies klāt un pārdomājam jau tā, to, ko pāvests Francisks ir um, rakstījis vai teicis saistībā ar šo jubilejas gadu, kas ir plānots nākošajā gadā. Un kā tas nereti ir, lai neteiktu, kad vienmēr, eh, kad pāvests kādos nozīmīgos notikumos izdod arī kādu, nu, ko mēs varam nosaukt par dokumentu, jeb vēstuli, kurā tad pārdomā par eh, konkrēto tematiku un, protams, arī piedāvā mums kā eh, ticīgiem tad pārdomāt un aicina mūs uz konkrētu rīcību, uz konkrētu darbību. Arī šajā gadījumā pāvests ir, nu, jau ir izdevis arī dokumentu, kas ir veltīts e, tieši apcerē par jubilejas par jubilejas gadu, un, un mēs šo dokumentu tad, jeb būlu, e, kā oficiāli sauc šāda veida dokumentu, oficiāls dokuments, kas tiek izdots e, būla Eh, ar nosaukumu bula, nosaukums, ne, mm, forma eh, ir bula. Pats nosaukums šajā gadījumā ir spes non confundi, cerība nepieviļ, atsauce uz romiešu, Pāvila vēstuli romiešiem 5. nodaļu 5. pantu. Eh, Pāvests tātad ir izdevis šādu kā es saucu vienkārši par dokumentu, jeb varbūt tās pat labāk būtu teikt vēstuli ticīgai tautai, baznīcai, ikvienam ticīgajam, kuram eh, nu, būs šķitīs saistošs eh, šis pāvesta eh, veistījums un aicinājums svinēt savu ticību un cerību šajā jubilējas gadā 2025. gadā. Bet pirms mēs nonākam pie šī dokumenta, man gribas arī nedaudz iezīmēt un, un paskaidrot Eh, kādas lietas <clears throat> pirms eh, šī dokumenta, jo ja jūs piefiksējāt eh, šo sezonu sākot, mēs jau arī runājām un nedaudz, nedaudz pieskārāmies šī, šai tēmai, kas saistīta ar, ar jubilejas gadu cerības svētceļnieki. <clears throat> Tā es rakstīju šīs sezonas uh, bukletiņā savā mm, priestera direktora mm, slejā par šo nu, cerības svētceļojumu, kad mēs esam aicināti gatavoties arī šai, šai jubilējas svinībai, svinībām Romā. Jā, Un tā bija kā tāda atbilde uz pāvesta Franciska aicinājumu. Jau uh, Eh, pirms diviem gadiem, nu, nu, gandrīz pirms diviem gadiem, pāvests Francisks aicina gatavoties jubilejas gadam, kas ir 25. 2025. gadā. Zīmīgi, kad eh, katru 25. Eh, gadu velta jubilejas gadam, tādam žēlastības laikam, kad cilvēks mm, izpildot noteiktas lietas var saņemt uh, ko mēs eh, saucam par atlaidēm, tādu īpašu eh, žēlastību, piedzīvot īpašu žēlastību eh, savā ticības <clears throat> dzīvē un arī šogad, tas ir nākošais gads, 25. gadā ir šī kārtējā jubileja, Eh, kārtījā jubileja, kurā mēs esam aicināti iesaistīties un dziļāk piedzīvot, iespējams, izdzīvot dziļāk arī savu eh, ticību. Bet pirms gandrīz vai diviem gadiem pāvests aicina pārdomāt par koncila dokumentiem. Eh, tātad šis ir Vatikāna otrā koncila dokumenti, uz kuru pārdomāšanu pāvests aicina, un tāda sakritība arī bija, ka tika svinētas 60 tāda jubileja Vatikāna uh, koncila dokumentiem, īpaši um, tiem, kas ir, uh, um, nu, nevis īpaši tiem, bet, mm, jā, uh, ar šo evaharistijas liturģiju 2022. gadā, 11. oktobrī, pāvests tad arī aicina um, pievērsties, lasīt, pārdomāt, um, Uh, un, un varbūt tās arī man pat gribētos paturpināt un teikt, ka padarīt par saviem šos Vatikāna otrā koncila dokumentus. Un man šķiet, es vismaz ceru, ka šajās divās sezonās, pagājušajā gadā un arī šogad, uh, radio dienas katehēzēs, priesteru katehēzēs, mēs lasījām un pārdomājām ne tikai piedāvātos um, četrus um, koncila dokumentus, jeb konstitūcijas, bet eh, visus Vatikāna otrā koncila dokumentus pārdomājam un kā beidzamo, ja atcerāties, lasījām arī par bīskapu pastorālajiem uzdevumiem eh, baznīcā. Ar to mēs arī noslēdzām šo pat kaut kādā ziņā gribētos teikt diezgan apjomīgo eh, dokumentu klāstu, kas mums ļāva pārdomāt par baznīcas uh, nu es teiktu, aktuālo mācību, eh, atjaunināto, ja tā varētu teikt, <laughs> mācību, eh, nu tādā ziņā, kad eh, baznīca <clears throat> vienmēr cenšas uzrunāt un atbildēt uz cilvēku um, vajadzībām, konkrētajām, tā skaitā ar vēsturiskajām vajadzībām, izaicinājumiem, sāpēm un cerībām, un šis Vatikāna koncilā uh, Eh, koncils un pēc tam sekojošie dokumenti bija kā šāda veida atbildi pirms vairāk jau kā 60 gadiem, bet, eh, kā mēs lasījām, kas savu aktualitāti vēl joprojām nav eh, zaudējuši arī mūsdienās, un šobrīd pāvests sasaucot bīskapu sinodi, kas ir veltu, veltīta sinodalitātei, jā, tam uh, Eh, svešvārdam, kurš varbūt tās ir tik daudz arī eh, dažādas reakcijas izsaucas eh, sabiedrībā, es domāju, ticīgo, īpaši ticīgo vidē, bet pavests arī šo bīskapu sinodi sasaucis un gribas teikt tā, balstoties Vatikāna otrā koncila dokumentos arī turpina pārdomāt, kā uh, šī ticība, kā evanģelizācijas misija, kā, kā baznīcas misija var tikt turpināta aktuālā, man gribas arī teikt, efektīvā veidā. No nu, tālūk, un mums, jā, gribas teikt, mums rādījuma arī klausītāji bija iespēja tad ir pārlasīt, pārdomāt, iedziļināties šajos Vatikāna otrā koncila dokumentos. Ceru, ka ņēmāt par labu, Eh, es pieļauju, ka nevienmēr viegli eh, sekot līdzi un, un saprast uzreiz, par ko vispār notiek saruna. Varbūt tās arī diezgan sistemātiski pat tas bija jādara, lai varētu izsekot līdzi um, visiem dokumentiem, kas tiek lasīti. Ja gadījumā vēlaties atkārtot, vēlaties atsvaidzināt vai varbūt tās ar jaunu uh, um, dzirdi, ieklausīties šajās katehēzēs, tad meklējiet rādījumu arī arhīvos, e, to visu var atrast, un, protams, klausīties sev pieņemamākā laikā, kā jebkuru citu raidījumu, arī šīs dienas e, katehēzes ir iespējams klausīties. Bet 2024. gads, tas ir šīs gads, ir otrs e, tāds, uh, posms, gatavojoties jubilejas gadam, kas ir nākošajā gadā. Un eh, šis gads ir veltīts vairāk lūkšanai. Jā, tieši tā, pareizi dzirdējāt lūkšanai. Lai viens, lai pārdomātu par lūkšanu, tiek piedāvātas pāvesta Franciska katehēzes, eh, kuras viņš pats bija eh, lasījis vai piedāvājis savās pāvesta katehēzēs, un, un pārdomāt līdz ar pāvestu un par lūkšanas lomu vietu nozīmi ikviena kristieša, eh, ikviena ticīgā cilvēka eh, dzīvē. Un vienlaikus, protams, ne tikai pārdomāt, ne tikai tādā intelektuālā, eh, intelektuāli nodoties tādām refleksijām par lūkšanu, bet arī praktizēt šo lūkšanu, censties, un caur lūkšanu censties veidot arī attiecības ar pašu Dievu. Un tādā veidā sagatavoties arī šim jubilejas gadam, domāju, arī lūdzot, lai šis jubilejas gads tiešām būtu nu, tāds svētā gara piepildīts, pilns eh, un, un bagātīgi, eh, bagātīgs eh, jubilejas gads, kur ik viens, kurš ņems līdzdalību vai dodoties uz Romu vai arī vietējās baznīcās, vietējās katedrālēs svinot šo jubilejas gadu, varētu tiešām arī saņemt Dieva žēlastības tās, ar kurām varbūt tās katrs no mums e, dodas pie Dieva. Savām baidzībām, citiem vārdiem sakot. Nu, lūk, un tagad ir izdota bula, kurā tad oficiāli jau tiek paziņoti datumi, laiki un aicinājums, konkrēts aicinājums um, par to, kā tad mēs, ik viens ticīgais, varam piedalīties jubilejas gadā kā mēs varam piedalīties un kā mēs varam arī šo dieva žēlastību, ja tā var teikt, saņemt. Eh, un jā, pāvests Francisks ir eh, paziņojis, kad svētā Pētera bazilikā Vatikānā svētās durvis tiks atvērtas šī gada 24. gada 24. decembrī jeb Ziemassvētkos. Jā, tieši tā, šogad Ziemassvētkos pāvests Svētā Peitera bazilikā Romā atvērs uh, svētās durvis, ar ko arī uzsāksies jubilējas um, eh, gads. Pēc tam sekos arī citas lielās um, um, bazilikas, kurām pāvests, um, es saprotu, arī personīgi dosies, lai atvērtu šīs um, durvis un, un vēl arī citas bazilikas, kurām uh, šai jubilejas ietvarā tiks vērtas durvis vaļā. Un, kas ir, manuprāt, arī ārkārtīgi zīmīgi, kad e, šīs svētās durvis, caur kurām izejot e, svētceļnieki, jubilejas gada svinētāji varēs tad arī saņemt šīs žēlistības, kad šāda veida durvis, ko varētu saukt par svētajām durvīm, kā šeit raksta pāvests, tiks atvērtas ne tikai Romā, bet šāda veida durvis um, vietējās baznīcas ir aicinātas arī vērt. Vai tas būs simboliski vai ļoti um, teik, praktiski, kaut kādā īpašā veidā formētas, noformētas durvis, bet 2024. Uh, gada 29. decembrī uh, Pāvis raksta, katrā katedrālē un līdz katedrālē diecēs pīskapiem jāsvin svētā mise, kā svinīgais jubilejas gada atklāšanas pasākums, um, kā, svinī, kā jubilejas gada atklāšanas svētā mise. Un līdz ar to aicinot cilvēkus arī vietējās baznīcās tos, kas varbūt tās citādi nemaz arī um, nevarēs doties uz Romu kaut kādu iemeslu dēļ, arī varētu saņemt šīs žēlastības, kuras līdz ar jubilejas gada um, svinībām uh, svētcinieki varēs uh, saņemt. Un jubilejas gads noslēgsies, uh, kā uh, raksta pāvests, uh, šis uh, sveitītais gads beigsies uh, vietējās baznīcās, tātad, eh, piemēram, Rīgā, Liepājā, Latgalē, Jelgavā, diecēzēs un daudz viet, citu vietu pasaulē beigsies 25. gada, 2025. gada 28. decembrī. Šajā laikā, šī jubilejas gada laikā, eh, ir jādara viss iespējamais, lai Dieva tauta pilnībā piedalītos uh, šī žēlastības eh, pasludināšanā, un lai varētu saņemt eh, Dieva žēlastību paši. Bet eh, šīs jubilejas gads savukārt universāli, ja tā varētu teikt, noslēgsies 6. janvārī 2026. gadā ar kunga epifānijas svētkiem, kurus svinēs pats pāvests, cik es saprotu. Nu tā, tā, <clears throat> tādā veidā iezīmē tā, tos, teiksim tā, lielos jubilejas gada pasākumus eh, pāvests. Cerībā, ka šis jubilejas gads būs, citēju pāvestu, visai baznīcai dzīva žēlastības un cerības pieredze, kad pāvests vēl, lai šis jubilejas gads eh, būtu uh, Baznīcai dzīva žēlastības un cerības pieredze. Vai nav skaisti? Cerības svētceļnieku jubilejas gads, um, kas tiek svinēts katru, katrus 25 um, gadus, arī nākošu gadu uh, mēs esam aicināti šo jubilejas gadu svinēt kopā un piedzīvot šo žēlastību, piedzīvot šo žēlastību, pieredzi un dziļi eh, būt eh, par šī žēlistības un cerības eh, lieciniekiem. Dosimies muzikālā pauzē, un pēc muzikālās pauzes, ja ir kādi jautājumi, ko vēlaties uzdot, vai varbūt tās arī padalīties ar citām uh, savām jubilejas pieredzēm, jo iepriekšējā uh, šāda parastā jubilejas uh, svinēšana notika 2000. gadā, bet pa vidu bija arī citi jubilejas gadi, un pāvis par tiem arī nedaudz runā, nedaudz pieskaras kā tādu īpašās jubilejas pieredzes, bet varbūt tās arī jums ir sava pieredze ar jubilejas gadiem, ko baznīca izsludina. Es saku īpaši tieši par 2000. gadu, tā, tas bija tāds liels un, manuprāt, ļoti daudziem atmiņā ļoti spilgti palicis piedzīvojums vai pieredze, ja gadījumā ir un vēlaties padalīties droši, eh, tad to darīsim, lai varbūt tās līdz ar to arī nedaudz labāk izprastu jubilejas gadu un tā nozīmi jēgu ehm, un tā eh, žēlastību, ko cilvēki var saņemt šādos jubilejas gados. Bet tas jau pēc muzikālas pauzes. Thank you. vislūdzošais, prasīgais un uzklausītais. Dievs man ir radījis, Dievs mani mīl. Dievs man ir radījis, Dievs mani mīl. Es mēlīgais, lolotais un nedaudz nīstais. ir tētais. Es varu. dzīvēs, es mirušais, pestītais un atkal dzīvēs. Klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Labdien, labdien, rādījumā arī klausītāji šeit es priesteris Jānis un dienas katehēzē runājam par jubilejas gadu. Jā, pāvis Francisks ir izsludinājis 2025. gadu, par jubilējas gadu, kurā mēs varēsim saņemt žārastības, kā pāvests raksta savā bulā, jeb šajā vēstījumā, kas ir saistīts tieši ar jubilējas gadu, ar nosaukumu cerība nepieviļ, jeb spest non confundit, tad šis jubilējas gads ir īsta personīga tikšanās ar kungu Jēzu mūsu pestīšanas durvīm atsauc uz Jāņa evaņģēliju desmito nodaļu. Un jā, šīs durvis nav tik vien kā tādas simboliskas durvis, metaforiskas durvis, runāju par Kristu, bet arī pat ļoti, ļoti praktiskas durvis, jo, kā jau es teicu, šajā jubilejas gadā jau 24. decembrī šogad pāvests Svētā Pētera bazilikā Romā bez šīs svētās durvis vaļā. Tāpat tās kā eh, nākošajās dienās līdz pat 6. janvārim, arī citās Romas bazilikās, eh, lielajās pāvesta bazilikās, pāvests vērs vaļā šādas svētās durvis ļoti burtiskā nozīmē un arī aicina 29. janvā, 29. Eh, decembrī ik katrā vietējā diecēzē, vietējās diecēs katedrālē vērt šādu kādas svētās durvis vaļā, dodot iespēju cilvēkiem tiešām nu, arī tādā burtiskā nozīmē iet cauri šīm durvīm un sastapties ar pašu Jēzu, piedzīvot, tikties personiski ar pašu Jēzu, kurš ir šīs durvis, durvis uz mūžīgo dzīvi, durvis uz, uz um, gribas man teikt tādu uh, vai iespējams eh, žēlastību, bagātību, kas eh, plūst no paša kunga. Katra cilvēka sirds eh, piedzīvo un dzīvo cerības, gaidās, vēlmēs, neskatoties uz to, ka mēs nezinām, ko nākotnē nesīs, tā saka pāvests. Pat lai arī nākotnē būtu nenoteikta vai pat izraisītu bieži vien arī pretrunīgas jūtas, uh, mums ir jāpaļaujas uz šo cerību, tā saka pāvests. Bieži vien mums nākas sastapties ar cilvēkiem, kuri ir atturēti, pesimisti, pesimistiski, ciniski par nākotnī, kā nekas nevarētu viņiem sagādāt laimi, raksta pāvests, bet jubileja būs tā iespēja atjaunoties cerībā. Gluži eh, pretējas um, attieksmes vai pretējas izjūtas ar par nākotni gribas tā teikt. Dieva vārds palīdz mums atrast iemeslu šai cerībai. Un pāvis atsaucas uz uh, svētā Pāvila uh, vēstulēm, kur eh, svētais Pāvils arī runā par šo cerību, kas ir mums dota, ko kungs mums dot. Um, atkal atsauca uz romiešiem, pavara vēstuli romiešiem, kur tiek teikts cerība nepieviļ, jo Dieva mīlestība ir izlieta mūsu sirdīs caur svēto garu, kas mums ir dots. Vēl nu pat kā vakar mēs svinējām vasaras svētkus, svētā gara atsūtīšanas svētkus, un es ticu, kad arī šī cerība tika uh, lieta par mums ikvienu, arī nu, lieta baznīcā, šī cerība, ko Kristus, Dieva mīlestība izlēja par, ar svēto garu par uh, ikvienu uh, kristieti. Jā, arī Pāvela uh, eh, dzīvē uh, ir bijis nozīmīgs pagrieziens. Pāvis saka, uh, ir bijis ļoti caur šo vēstuli romiešiem Pāvils apraksta tādu uh, ļoti izšķirošu pat pagriezienu punktu evanģelizācijas darbā, ko Pāvils eh, veids. Ja līdz tam viņš to evanģelizāciju veica impērijas austrumu daļā, tad uh, tagad viņš pievēršas arī Romai un visiem, visam tam, ko Roma simbolizē savā ziņā, ko nozīmē uh, Roma, nu, jāsaka tā, pasaules acīs. Uh, un, kā mēs zinām, Pāvils dodas šajā izaicinājumā, lai uh, pasludinātu evaņģēlīja vārdu, evaņģēlīja vēsti uh, ikvienam, bez jebkādas, bez jebkādas robežas vai um, ierobežojumiem. Pāvils dodas, uh, ja, mēs labi droši vien zinām, pie pagāniem, ja tā varētu teikt, pagānu ciltīm, lai nestu šīs, šo evaņģēlīju vēstu, evaņģēlīju prieku ikvienam cilvēkam. Es domāju, tā ir arī mums, ikvienam cerības liecība un zīme par Dieva mīlestību, kas eh, tiek dāvāta eh, visiem. Cerība dzimst no mīlestības un balstās uz mīlestību, kas plūst no Jēzus caur dotās sirds uz krusta, tā raksta pāvests. Cerība dzimst no mīlestības un balstās šajā mīlestībā. Svētais gars savā mūžīgajā klātbūtnē, svētceļojušās baznīcas dzīvē, apgaismo visus ticīgos ar cerības gaismu. Viņš, svētais gars, ir tas, kurš apgaismo mūs, dod mums šo cerību. Kristīgā cerība nepieviļ, jo tā balstās pārliecībā, ka nekas un neviens nekad nespēs mūs šķirt no Dieva mīlestības. Ar šo saka svētais Pāvils, citējot atkal romiešiem, vēstulī romiešiem, kas mūs šķir no Kristus mīlestības, vai bēres, vai spaidi, vai vajāšanas, vai bats, vai kailums, vai briesmas, vai zobens, nē, Visās šajās lietās mēs esam vairāk nekā uzvarētāji caur viņu, kas mūs ir mīlējis. Esmu pārliecināts, ka nenāve, ne dzīve, ne eņģeļi, ne valdības, ne tagadējās, ne nākamās lietas, ne spēki, ne augstums, ne dziļums, nekas cits radītajā nevar mūs šķirt no Dieva mīlestības, kas ir Kristu Jēzū mūsu kungā. Nekas un neviens nespēj šķirt no Dieva mīlestības, Pat ja arī redzam, ka dažreiz, kad eh, kāpēc šī, nu, nu pat ja arī nākas piedzīvot eh, pārbaudījumus, eh, mums tomēr balstoties ticībā un mīlestībā, tas ļauj mums virzīties uz priekšu, paliekot šajā nu, ticībā un mīlestībā, par kur runā apustulis Pāvils, mums ļauj doties iet uz priekšu. Arī svētais Augustīns uh, ir teicis, mēs nevaram, uh, mēs nevaram dzīvot bez ticības, cerības un mīlestības. Bez šiem tādiem tikumiem mēs nevaram pilnvērtīgi uh, izdzīvot. Ne, man pat gribās uh, teikt ne tikai kā uh, kristieši, ne tikai kā ticīgi cilvēki, bet uh, kā cilvēki, um, kā cilvēki kopumā. Bez ticības, bez cerības un bez mīlestības dzīve ir daudz, daudz skaudrāka um, un varbūt tās pat eh, kaut kādā ziņā eh, nežēlīgāka. Svētais Pāvils raksta um, Pāvis Francisks šajā veistījumā ir tāds realists. Um, viņš zina, pats arī ir piedzīvojis savā dzīvē gan priekus un bērnas, arī piedzīvojis to, ka mīlestība tiek pārbaudīta, izaicināta pārbaudījumos, un ka cerība var sašļukt sāpju priekšā. Un tomēr apustulis, apustulim pārbaudījumi un grūtības ir evaņģēlijas sludināšanas dzīves sastāvdaļa, caur ko arī eh, svētais Pāvils iet savā dzīvē. Ehm, gan vajāšanās, gan kaut kādā nesaprašanā, ko viņš piedzīvo savā dzīvē, tomēr eh, šie pārbaudījumi un grūtības tiek saskatītas arī kā evaņģēlijas sludināšanas eh, sastāvdaļa. Un ieraugot šajā kontekstā, šajā eh, vidē, šajā, šajā sāpēs un, un tajos pārbaudījumos, ar kuriem arī Pāvils saskaras, uh, Aiz šīs tumses eh, pāvests saka, mēs ieraugām gaismu. Mēs saprotam, ka evanģelizācija tiek uzturēta ar spēku, kas plūst no Kristus krusta un augšām celšanās. Un šādā veidā mēs mācāmies praktizēt likumu, kas cieši saistīts ar cerību, proti pacietību. Jā, pāvis izceļ arī uh, pacietības nozīmi, uh, kristīgās dzīves tādā, uh, ceļojumā. Nu, un, jā, mēs sastopamies ne tikai, uh, ne tikai ar tādiem, uh, gribas uh, teikt, uh, teoloģiskiem vai tādiem dievišķiem tikumiem, bet arī ar šo tikumu, kas ar starp citu ir svētā gara dāvana, uh, pacietību, pacietību uzsverot e, to, cik ārkārtīgi nepieciešama ir šāda e, pacietība e, ikvienam ticību, ticīgam cilvēkam, cilvēkam, kurš cenšas iet šo savu ticības dzīves ceļu. Pacietībai nav daudz vietas arī šajā Pāvis saka, interneta laikmetā, kur telpa un laiks padodas vienmēr klātesošajam tagad. Ja mēs spētu ar apbrīnu skatīties uz radību, mēs labprāt, labāk saprastu un pacietības nozīmi. Mēs varētu novērtēt gada laiku maiņas un to ražas, novērot dzīvnieku dzīvi un to attīstības ciklus un baudīt skaidru redzējumu, kāds bija svētajiem Franciskam, kad viņš eh, šo savu eh, radīšanas dziesmu neatceros, kā, kā tieši šo dziesmu sauc, bet uh, ko viņš dzied par brāli sauli, uh, māsu mēnesi un, un tā tālāk. Ne, novērtējot šo radību, atpazīstot šo radību kā vienotu veselumu Dievā, uh, kur arī mēs esam daļa no šīs uh, radības. Atjaunota pacietības vērtības, vērtība uh, mums ļauj uzticēties un palikt uzticīgiem Dievam. Ja? Um, tad pāvests aicina šo pacietību kopā ar cerību uh, pieņemt kā Dieva dāvanas, norādot arī, ka tas ir ārkārtīgi vajadzīgs, lai mēs varētu uh, nepaskatiet garām kādām lietām un tiešām saskatīt, uh, teikšu tā, pašu dievu, dieva klātbūtni eh, pasaulē. Pacietība, viens no svētā gara augļiem, uztur mūsu cerību un stiprina to kā tikumu un dzīvesveidu. Ja? Svētā gara auglis, pacietība kā svētā gara auglis, eh, kas mums tiek dots un kas uztur mūsu eh, dzīvesveidu, mūsu tikumu, mūsu dzīvesveidu. Nu, tālūk, pacietība varbūt tās nav pats pirmais, kas um, nāk prātā mūsdienu kultūras kontekstā, uh, kā dzirdējām pāvesta uh, vēstījumā, un tomēr ir ārkārtīgi būtiska arī kristīgā ceļa ticības, ceļa ticīga cilvēka uh, raksturojoša, man gribas teikt arī pazīme, uh, īpašība, uh, Tas vienlaikus var arī būt eh, eh, ārkārtīgi svarīga un būtiska, lai mēs varētu, lai mēs varētu piedzīvot eh, Dievu, lai mēs varētu ieraudzīt Dievu un novērtēt to skaisto, ko Dievs mums ir devis savā radībā. Dodamies muzikālā pauzē, pēc kā atgriezīsimies un vēl nedaudz daži vārdi par pāvesta vēstījumu. priecīgi visas tautas. Jūs klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Sveicināt, sveicināt, šeit priesteris Jānis un dienas katehēzes noslēguma daļā šodien eh, vēl eh, viena, manuprāt, būtiska atziņa no pāvesta Franciska veistījuma, jeb būles dokumenta, kas ir veltīts jubilejas eh, gadam pasludinot, izsludinot šo jubilejas gadu. Jā, jubilejas gads kā cerības svētceļojums, cerības ceļojums. Uh, Pāvests runā par cerības un pacietības tādu savstarpējo saistību, norādot uz to, ka šī cerība un pacietība ir kristīgās dzīves eh, ceļojums, ceļš, kas mums ikvienam ir jāiet, <clears throat> un vienlaikus arī, kas vada mūsu soļus uz mērķi, kas virza mūs uz mērķi, tas ir tikšanos ar pašu kungu Jēzu, ar pašu Kristu un daudz vēsturiski ir daudz, gana daudz bijuši šāda veida jubilejas svētceļojumi, kad tiek svinēta un īpaši pievērsta vērība tādai žēlastības laikam ar kungu. Svētceļojums ir ar būtisku jubilejas gada sastāvdaļa, tāds pamatprincips, ja varētu pat teikt, raksta pāvests, un došanās šādā ceļojumā tradicionāli saistās ar uh, mūsu cilvēciskās dzīves jēgas meklēšanu, ceļojuma, svētceļojuma laikā, īpaši ar kājām, eh, mēs piedzīvojam eh, klusumu. Tas lielisks palīgs klusumam, piepūles un dzīves vienkāršības vērtības atklāšanai. Jā, eh, svētceļojums ar kājām palīdz atklāt dzīves vienkāršību, es domāju, ka viens mums Latvijā arī augusts ir īpašs laiks, kad e, dodamies svētceļojumā, kad arī, arī e, tajos laikos un tie, kas esam gājuši e, vismaz reizi šādā svētceļojumā, arī lieliski apzināmies to, cik dzīves vienkāršība svētceļojuma laikā atklājas tādā savā um, patiesībā, ja, Eh, un, un cik, cik maz patiesībā vajag, lai mēs varētu iet, lai mēs varētu arī eh, baudīt, eh, ja tā var teikt, šo ceļu un, protams, arī saņemt šīs žēlastības. Pāvests arī norāda, ka šāds svētceļojums no valsts uz valsti, no, no pilsētas uz pilsētas it kā nebūtu robežas abrīnojamā veidā rada skaistumu un, un um, ļauj piedzīvot šo skaistumu tajās visās dažādajās vietās, kur svētceļojuma laikā mēs arī, um, kuras mēs apmeklējam svētceļojuma laikā gan tos dabas skaistumu, ko novērtējam, gan arī arhitektūras un mākslas vērtības un skaistumu, kas, ar ko mēs sastopamies šādos svētceļojumies. Mēs mācāmies novērtēt dažādu pieredžu un kultūru bagātību un tiekam iedvesmoti pacelt šo skaistumu lūkšanā pie Dieva, pateicoties par viņa brīnišķīgajiem darbiem. Tā raksta eh, pāvests. Es domāju, ik viens, eh, un pieļauju, ka ir daudzi bijuši ne tikai Latvijā, pa dažādām baznīcām dodoties svētceļojumos vai apmeklējot eh, ekskursijās, bet arī ir ārpus Latvijas devušies uz visdažādākajām svētvietām, vai tas būtu Roma, Izrēla, droši vien Dievmātas svētvietas un daudz kur citur, ir piedzīvojuši ar šo kultūru, Um, dažādību, šo mākslas dažādību, to skaistumu, uh, ko šādā veidā piedzīvojam un par ko mēs varam būt tikai patie, pat, pateicīgi. Bet tam visam, Pāvils saka, ir arī savā ziņā jāved mūs uz um, um, šādu pārveido, patiesu pārveidošanās uh, uh, sākumu, un, un šo pārveidošanos uh, mēs varam piedzīvot īpašā veidā arī um, caur izlīkšanas sakramentu, jeb ko mēs pazīstam grēksūdu sakramentu. Pāvests saka, ka e, šim izlīkšanas sakramentam vietējās baznīcās, vietējās diecēsēs jāpievērš ir īpaša nozīme un vērība, lai cilvēki tiešām varētu sagatavoties un saņemt šīs žēlastības. E, un savā ziņā caur šo gatavošanos izlīkšanas sakramentam un, un uh, ejot pie izlīkšanas, jeb e, grēksūdzes sakramenta, to arī kā tādu garīgi iekšēju svētceļojumu piedzīvojot un ļaujot šim pārveidošanas e, pārveidošanai notikt arī mūsu sirdīs un mūsu sirdsapziņās. Tālūk, skaistu, manuprāt, pāvests iesāku, ievirza mūs domāt par šo jubilejas gadu Turpināsim lasīt un pārdomāt eh, šo dokumentu, eh, ko pāvests ir izdevis jubilejas gada eh, kontekstā. Uh, Bet atgādinu, ja tu vēlies iesaistīties šajās katehēzēs, tad nebaidies, to tu vari darīt. Arī nākošajās dienās pilnīgi droši eh, zvani vai sūti īziņas, varbūt tās padalies arī eh, par savām jubilejas pieredzēm, kādas eh, tev ir bijušas, dodoties varbūt tās svētceļojumos, 2000. gads bija īpašs, es arī vēl kā tāds pusaudzis devos uz Romu, Un, un man pilnīgi noteikti tas bija kā tāds pirmais svētceļojums ārpus Latvijas un uh, liels, liels pārdzīvojums un piedzīvojums. Uh, varbūt tās arī tev ir bijušas līdzīgas pieredzes, tad uh, nākošajās dienas katehēzēs nebaidies arī uh, atgādināt un padalīties, jo iespējams, ka tas arī var palīdzēt izprast daudz labāk jubilejas nozīmes, vēceļa un nozīmu un, un līdz ar to arī uh,